D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. An de leschten zwou Emissiounen hu mer gesinn, wéi wichteg et ass iwwer d'Liewen an den Doud nozedenken. Den Institut Pierre Becker organiséiert reegelméisseg Formatiounen, wou dës an aner Themen an engem klenge Krees beschwat an diskutéiert ginn. D'Basis dofir sinn d'Bahá'í Schrëften. Hei an der Emissioun probéiere mir e puer Haaptgedanken erauszegräifen. Am Kapitel Liewen an Doud geet et drëm ze verstoen, dass d'Liewen net wierklech am Alldag vun dëser Welt besteet, mee dass et vill méi ëm d'Entwécklung vun eiser Séil geet. Dat richtegt Liewen ass d'Liewe vun der Séil. E Liewen, wat an dëser Welt net laang dauert am Verglach mat der Éiwegkeet. an dass d'Liewe vun der Séil an all deenen anere Welte vu Gott éiweg weidergeet. Bahá'u'lláh seet, A Wierklechkeet si mer vu Gott, an zu Him wäerte mer och zeréckkéieren. D'Geheimnisser vum kierperlechen Doud vum Mënsch sinn eis net bekannt a bleiwe weiderhi verbuergen. Wéisst de mir dës Geheimnisser, da géife si esou eng Fuercht an Trauer erbäiruffen, datt muncher een zu Gronn giff goen, während anerer esou frou wieren, datt si den Doud wënsche géifen. Weiderhi seet d'Bahá'u'lláh, datt den Doud all Gleewegen, deen him Vertraue schenkt, de Becher offréiert, deen a Wierklechkeet Liewen ass. Den Doud schenkt Freed a mecht eis frou. Den Doud gëtt eis éiwegt Liewen. Wéi all déi aner grouss Reliounen, soen d'Bahá'í Schrëften och, dass Gott de Mënsch erschaf huet, dass hie säi Schëpfer erkenne soll an dass hie Gott begéine soll. Gott erkennen an him begéinen, ass dat wierklecht Paradäis, den Himmel. Vergläiche mer d'Liewen nom Doud mam Liewe vum Embryo am Bauch vun der Mamm. Den Embryo am Bauch vun der Mamm kritt alles, wat e fir säin nächst Liewe brauch. Aen, Oueren, Hänn a Féiss, all déi Saachen entwéckelt hien fir säin neit Liewen. Wann d'Kand emol gebuer ass, kéint ee soen, et ass am Bauch vun der Mamm gestuerwen an an eng nei Welt gebuer ginn. Elo besteet seng Aufgab doran, sech op dat nächst Liewe virzebereeden, also op d'Liewen nom Liewen hei op der Äerd. De Mënsch soll och dat entwéckelen, wat hien am nächste Liewe brauch. Hei ass et wichteg, fir sech Zäit ze huelen a sech ze froen, Wat brauch ech an der nächster Welt? Ass et Léift, Éierlechkeet, Baarmhäerzegkeet?